ท่านธรรมยังพาตุปเจเวคณาปาทัมปนามาเสยาตาปัจจยังปวันตมานังพาตุมาสเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรื่องนี้ ยาติทางจีวรังตาสุปาปุญจะโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ใช้สอยจีวรนั้นอาสุมัสโกเป็นสักว่าตาตามธรรมชาติเอตโต ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนจีจีวรที่ได้เป็นจีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาพานิปนาอิมานิจิวรานิอาจิกุจานิยานิก็จีวรทั้งหมดที่ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ทีมังกุติกายังปัสสวาการมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิสัยแล้วอาทิวิญญาณิกุจจิญาณิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาตาปัจจยังปวัตมานังตาตุมาสเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้น ตามลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิ้ญาติธรมปินทปาโตสาธุภาปุญญโกจะปุคโล สิ่งเหล่านี้คือบินทบาทและคนผู้บริโภคบินทบาทนั้นอาตุมัตโกเป็นกับว่าถ้าตามธรรมชาตินิสโตที่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิจีวที่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล สุญโยวามเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนตาโพปนายังปินตาปาโตอาจิคุจนิโยก็บินตาบาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมเอมังปุติกายังปัสสวาการมาถูกเข้ากับกายอันนั อยู่เป็นนิสิแล้วอาดิวิยาจิกุจันิโยชายาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันญาตาปัจจยังปวัตมานังธาตุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตรมธรรมชาติเท่านั้น ามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนือ้ิตญาตินางเสนาสนังสาตุปปุญญโกจะปุกโลสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะและคนผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้นอาตุมัตะโกเป็นสักว่าตาตามธรรมชาติเทตโต วะอันยั่งยืนเป็นจีวรมีได้เป็นจีวะอันเป็นบุรุษบุคนลสุญโยความเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปนาอิมานิเสนาสนานิอาิโกจานิยานิข้อเสนาสนาทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมเทมังโตติกายังปัสสวาการมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนีแล้วอาทิวิญญาณจิกุจาริญาณิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาตาปัจจยังปวัตมานังตาตุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เดียวนี้ยาติทานทิลานาปัจจยาเปตัจจปาริตาโรตาตุปาปุญญโกจะปุคโล สิ่งเหล่านี้คือเมตตาบริขารอันเพื่อคุณแก่คนไข้แค่คนผู้บริโภคเมตตาบริขารนั้นอาตุมาตโกเป็นสัว์ะ่าตามธรรมชาติเจตโตที่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนเมติโอ ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษผูคคลรุ่นยมความเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาโพปทายังกิลานาปัจจยาเปสัจปะริกาโรอธิกุจจิโยก็กิลานาเปสัจบริขารทั้งหมดที่ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม เอวังโกติกายังปัตตวาท่านมาถูกเข้ากับกายอันน่าอยู่เป็นนิสิแล้ว อาทิวิยาทิโกจามิโยชายาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน